بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق في محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سألت فاسأل الله من سورة موضوس رجال صدقوا ما عهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه الله تعالى قرآن المؤمن لدى مختشن إبراهيم mu'minlardan shunday bir erkaklari bo'ladi, Allohga bergan ahdini ustida turadi. Mu'minlarning ichida erkaklari bor, Allohga bergan ahdida turadi. Ulardan ba'zilari Allohning diydoriga yetdi, ba'zilari ahdida turibdi, navbatni kutib turibdi. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohdan kunlarda birida bu Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir g'azotlarda e, birda bir o'lja tushadi. Hakim ibn Hizom boradi, islomga yangi kirgan payti. Rasulullohdan bu narsani so'radi. Menga berdi. So'ngra yana so'radim, yana berdi. Uchinchi bor so'rab borganimda aytdiki, hakim dedi. Bu mol go'yoki bir shirin luqma shirin taomga o'xshaydi. Agar buni saxovat bilan, iffat bilan so'raladigan bo'lsa, iffat bilan olinadigan bo'lsa, Alloh taolo barakat beradi. Agar bu molni so'rashlik ta'ma bilan, dunyoga xirs bilan bo'ladigan bo'lsa, bundan baraka olib qo'yiladi. Go'yoki yeb to'ymayotgan odam singari. Bilingki, berayotgan qo'l olayotgan qo'ldan baland bo'ladi. Shunda Hakim ibn Hizom aytadi, Allohga qasam ya Rasululloh, shu kundan boshlab sizdan keyin hech kimdan biror bir narsa so'ramayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'ldi. Ana shu urushda tushgan o'ljalardan har bitta qatnashgan jangchiga beriladigan ulushini berish uchun Hakim ibn Huzomni chaqirib bermoqchi bo'lganda bosh Umar ibn Hattob xalifa bo'ldi. U zot ham mana shu o'lja tushgan narsadan Hakim ibn Huzomga o'zini ulushini, halol bo'lgan o'zini ulushini bermoqchi bo'lib chaqirganda Hakim ibn Huzom olmadi. Shunda Umar ibn Hattob aytdiki: "Ey musulmonlar, men Hakim ibn Huzom Allohga bergan, Rasuliga bergan ahdini ustida turganligiga men guvohman dedi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Mashoyixlardan birini tirishchiligi qiyin bo'lib qoldi. Topar tutar yaxshi bo'lmay qolganda, uni ahvolidan xabardor bo'lgan bir birodar aytdiki, Amerika borib turib, holingizni ozgina shikoyat qilsangiz bo'lmaydimi? Ozgina bir yordam berar edi sizga iqtisodiy tomondan. Desa, bu mashoyih shunday bir qattiq g'azab qilib deydiki, butun olamlarning egasi bo'lgan Allohdan so'ragan uyalyapman. Shu holatimga roziligimdan Allohdan manonim kamdir so'ragani uyalyapman u odam bolasidan so'ragani meni da'vat qilasin. Bular Allohdan boshqadan bir narsa so'ramaymiz deb ahd bergan kishilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oluvchi qo'l pas beruvchi qo'l baland. So'rayotgan pas berayotgan balat degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu so'zlarni eshitganda ba'zi sahobalar bu Abu Bakr Siddiq shunga o'xshagan bir ulug' sahobalar Rasulullohga so'z berishgan. Odam bolasidan biror narsa so'ramaymiz. Bu faqat biz pulni tushunmaylik. Otini minyati qo'lidan qamchi tushib ketsa, yerda turgan odamga uzatib oling deyishmagan shular. Ya'ni nima degan narsa? U pul emas, bir moddiy yordam emas. O'sha uzatib oling deyishlikni deb bilganda Allohdan boshqasiga hojatimizni aytmaymiz deb o'zlari tushib ham sinogan. Shuning uchun ular haqida Alloh taolo bu mu'minlarning ichida shunday bir erkaklari bo'ladi, Allohga bergan ahdida turadi, ular o'zgartirmaydi har qanday sharoitda. Bu kishilarni mana Allohdan so'ragan yo'layapman, Alloh bergan roziligimdan. Endi qana qilib bandasidan so'rayman, deyapti. Alloh taolo aytadi, Baqara surasida billah yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Jahil kishilar mana shunday bir muhtojligi bor, ehtiyoji bor kishilarni iffat qilib hech kimdan so'ramayotganligini ko'radida, "A bu boy" deb o'ylaydi. Kamchiligi, yetishmovchiligi uyda to'lib yotgan odamni tashqaridagilar böyle yaptı mı? Demak, shu odamda iffat bor. Chunki to'g'ri kelgan odamga dardini kılıp qilib to'kmayapti. Ularni simalardan tanıysız deydi. Ya'ni yuzida yozmagan bo'ladi ehtiyoji, faqirligi. Lekin odamlarga dardini to'kib solmaganligi odamlar johillar ha bu boy deb o'ylaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana jiyanlari bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu 10 yashar yoki 11 yashar bola paytida Rasululloh o'zi mingan otni orqasiga uchqashtirib olib, "Ey bolam" deydi, "Eshiting. Men sizga bir qancha kalimalarni o'rgatishman." Buxoriy Imom Termiziy rivoyatlari. ey bola dedi ollohni doim yodingizda tuting olloh ham sizni doim yodida tutadi ollohni doim eslab yuring doim ro'barangizda topasiz nima degani ro'parasida ko'rasiz degani emas qanaqa mushkula bo'lsa alloh taolo o'zi hal qilib berayotganligini ko'rasiz olloh ro'parangizda turib sizga yordam berayotganini ko'rasiz agar so'rasangiz bas ollohni o'zidangina so'rang Va idasta'anta fasta'in billah. Agar suyansiz, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Allohni o'ziga suyaning. Va alam annal ummata law ijtamat ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allohu lak. Ya'ni 10 yoshli bolaga Rasululloh berayotgan e'tiqodni ko'ring. Bizda bormi shu e'tiqod? Biling Agar butun bir ummat sizga foyda keltiramiz deb jamlanib turgan bo'lsa, ular Alloh sizin uchun yozgan narsadan boshqacha narsani qila olmaydi. Ummat deganda bu bir millat degani emas. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bitta ummat. Necha xil millat keladi bunga? Necha xil mamlakatlar keladi? Shular hammasi bir tomonga o'tib turib, sizning mushkulingizni hal qilib beramiz, sizga unday qilib beramiz, bunday qilib beramiz desa, xursand bo'lib ketmang. Chunki Alloh yozmagan bo'lsa hech narsa qila olmaydi ular. Ya'ni kutmang bandasidan deyapti. Dadangizmi, qaynatingizmi, kim? Xursand bo'lib ketmang birov bir narsa va'da qilsa. Walaw ishtamat alan yanzuruka bi shay'in falan yaduruka illa bi shay'in qad kataballohu alayk. Endi o'tdi mana shu ummat sizga yaxshilik qilamiz deb jamlanib turgan bu ummat yomonlik qilamiz deb jamlanib turgan bo'lsa, qo'rqib ham ketmang. E'tiqodni ko'ring. 10 yashar bolaga Rasululloh bergan tarbiyasini. Cho'chima bolam chiqimdan. Kutma bolam hech kimdan deyapti. Allohning o'zi bilan ishingni tutkizgin. Ya'ni shu kishilarning qo'lida islom dunyoga tarqadi. Shu kishilar dunyoga ustoz bo'ldi. Islom degan nurni ko'tarib chiqdi. Chunki bularning kichkinaligidan miyasiga qo'yilgan narsa Allohni o'zi bilan ish tutkizgan bolani. Dardingni aytsang ham Allohga ayt, kutsang ham Allohdan kut, suyansang ham Allohga suyan. Kichkina minge dada menga valasaf tab berasizmi desa, ha deb İnşallah Inshaalloh deb qo'ying. Bolam Allohdan so'ragin, Menga qolsa bitta emas, 10 ta beraman. Lekin Alloh yozmagan bo'lsa bo'lmaydi. Cho'ntagingizda puliz bo'lishi mumkin. O'sha bozorga tushib ketayotganda tushirib qo'yish bor. Boshqa ehtiyojga ketib qolishi bor. Alloh bir kasal qilib qo'yishi bor, tusha olmay qolasiz. Hatto ana shu valasafni olib berishlikni Allohni o'ziga tirkab qo'ying. Alloh xohlasa bo'ladi. Bolam, mendan so'rashdan burun Allohdan so'ragin. Agarchi men olib bermaslikni ham, olib bermayman deb niyat qilayotgan bo'lsam ham, Alloh yozgan bo'lsa, men olib bermasam tog'ang yoki amaking ham beradi. O'g'il bolami, qiz bolami ota-onasiga emas, Allohga suyanishni o'rgansinda. Sahoba ikromlar uyida endi insonchilik tuz tugab qolsa, shat piyalani berib turib, baxt qo'shnidan so'rab chiq demas ekan. Bular Rasulullohning tarbiyasi bilan sug'orilgan, jay namoziga turib, ikki rakat namoz o'qib, peshonasiga qo'yib Parvardigor tuzim tugatib, tuz ber deb turib, Allohdan so'rab qo'yib turib, keyin qo'shnisiga piyola chiqarar ekan. Bizchi bor Hech ikkilanmaymiz. Mana kechagi darsimizda aytdik. Biz rizqimiz kelishi birinchi Allohdan, ikkinchisi sabab. Biz sababni nomiga qilib bir mehnat qilib qo'yamiz, qattaroq Allohga suyanishimiz kerak edi, lekin biz almashtirib qo'ydik. Allohga suyanishimiz zaif, lekin sababga bo'lgan harakatimiz qattiq. 18 soat, 24 soat ishlab o'rayotganlar yo'q emas ishimizda. ham kuni ishlayotganlar bor. Bilingki, sizga foydani yozgan Alloh undan oshig'ini ham keltirish olmaydi. Foydani yozgan ham Alloh undan oshig'ini ham olib kelish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va juffatis suhuf. Chunki qalamlar ko'tarildi, sahifalar qurildi. Nima degani? Lavhul Mahfuzga oda hali osmoni yer yaralmasdan 50 ming yil burun Alloh qalamni yaratdi, yoz dedi. sahih hadislarda keladi. Nimani yozaman dedi? Qiyomatgacha sodir bo'ladigan, koinotda sodir bo'lgan barcha narsani yozdi. dedi. Shu kuni qalam yozib bo'ldi. Biz hali osmonimiz yaralmadi, yerimiz yaralmadi, odam alayhisalom ham yerga tushgani yo'q, hali hech qaysi ish bo'lgani yo'q. Ma kitob o'qilyapti ku ustiga qo'yilmaydi. Shundan sabr insof bilan qilsak bo'lar edi. hali otamiz odam alayhissalom jannatga yaralgani yo'q, yerga tushgani yo'q. Hali bu ishlarni birortasi bo'lmay turib, qalam bizni boshimizda bo'ladigan hamma ishlar yozib bo'ldi. Rozi bo'lsak ham, rozi bo'lmasak ham. Shuning uchun Rasul aytayaptiki, biroq qo'qsa qo'qma, biroq xursand qilsa xursand bo'lma. Chunki Alloh yozganidan birorta oshsa ham kam ham bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati, Imom Muslim rivoyati. Alloh subhanahu va taolo saxiy bo'lgan boyni yaxshi ko'radi. Endi bir kishi kambag'al bo'lib turib saxiy bo'lsa, Alloh buni ko'proq yaxshi ko'radi. Saxiy boy bilan saxiy kambag'al desa, kambag'al saxiy bo'lsa ham, e, sahih bo'lib turib kambag'al bo'lsa ham sahih bo'lgan uchun Alloh taolo ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh taolo kamtar insonni yaxshi ko'radi. Endi bu kamtar yana boy bo'lib turib kamtar bo'layotgan bo'lsa, Alloh taolo ko'proq yaxshi ko'radi. Alloh taolo iffatli bandani yaxshi ko'radi. boy odam iffatli bo'lsa, kambag'al odam iffatli bo'lsa, iffatli kambag'al Alloh taolo ko'proq yaxshi ko'radi. Shoirning shuni bir baytlari keladi: "La tas'alanna min ibni adama hajatan, va ladhi abwabuhu la tuhjab. Fallohu yaghdabu in tarakta su'alahu, amma buni adam hina yus'alu yag'dab." Hojatingni odam borasidan so'ramagin. Rahmat eshiklari yopilmaydigan Alloh Robbingdan so'ra. Allohdan so'ramay qo'ysang g'azab qilsa, bandasidan so'raganingda g'azab qilar. Qaraylik, odamdan so'rasak achchig'i keladi, lekin Robbimiz so'ramay qo'ysak, so'rashni nima edi? So'rashlik bu xorlik edi. So'rashlik qo'l uzatishlik edi. So'rashlik o'zini pastligini tan olish edi. So'ralayotgan balatligini e'tirof qilishlik bo'ladi. Musulmon odam Allohdan boshqasidan so'rashligi to'g'ri bo'lmaydi. Salaf solihlardan buni shunday bir hikmatli so'z keladi. Aishma ishta fa innaka mayitun. Xohlaganda yasha, baribir o'lasan. Xohlagan bandangni, xohlagan kishini yaxshi ko'r, albatta uni ajralasan. Bilginki, mo'min kishining sharafi tunlari qiyomillay namozda turishidadir va azizligi odamlardan behojatligida. Musulmonni azizligi, sharafi qiyomillayda turishi. Mana qiyomillayda turibmiz. Shu musulmonda sharafi, azizligi esa odamlardan behojat bo'lganligida. Adab kitoblarda shunday bir chiroyli rivoyat keladi. <clears throat> Ummu Ja'far degan bir boy ayol bo'ladi, ko'p faqirlarga xayr ihson yaxshilik qiladigan bo'ladi. Odamlar kelib, hojatlarini aytadi, qo'ldan kelgancha yordam beradi, olib qaytishadi. Ikkita miskin kambag'al keladi. Keladida bir aytadi, Allohdan Ummu Ja'farni fazlidan so'rayman dedi. Ikkinchisi Allohning fazlidan so'rayman dedi. Bittasi fazlida faqat Allohning fazlidan umid qilyapti, ikkinchisi Ummu Jamilning saxiyligidan umid qilyapti. Allohdan ham so'rayman, Ummu Jamilning fazlidan ham so'rayman. Ummu Jamilga hali gap yoqib tushadi-da, ikkalasiga so'yilgan tovuqni berar ekan. Qo'liga 2 tangadan pul ham berar ekan. Ummu e, Ummu Ja'farni fazlidan so'rayman degan odamni qo'liga berar ekan tovuq ichiga 10 tangani tiqib qo'yar ekan. Endi bu badbaxt nariyoqqa borganda har safar 2 tangaga narigi Allohning fazlidan so'rayman degan odamni 2 tangasini olib tovug'ini berib ketaverar ekan. Bu Ummu Ja'farning fazlidan so'ragan uchun 2 ta tovuqqa ega bo'lsa, bu 10 tangaga ega bo'lyapti. Tovuqni sotyapti 2 tangasini olib ketadi, 4 tanga bilan ketyapti. Bu ham ichida 10 tangasi bilan 2 ta tovuqqa ega bo'lyapti. Birodalar, Ummu Ja'farning fazlidan so'ralmaydi. Allohning fazlidan so'raladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo faqat o'zidan so'raydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.